بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا الرسول الأكرم Kıblımızdır Mekke herem, fey cihad üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Radyo Anlatışı bölümünden anlatışımızı başlayınız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimizdir Mekke herem, fey cihad üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, İmamımız Resul Ekrem, Rabbimizdir Mekke herem, Bayat berdik cihad uchun, Rabbimiz qo'y sobit qadam. Ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makan verdin, sadık iman erkeklerge, qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'inib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz Kıtılmakka imkan verdin Ulug Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan verdin Sadık iman erkeklerge Kıtılmakka imkan verdin Görelişi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdulkarim va Mücahit Osman Batur'un yetekçiliği de elip varımız. Bugün Hicriye 1935 yılı Muharrem'nin 17. günü Peyşembe. Yani miladiye 11. ayının 21. günü. Tövende Muharrem'nin 10. günüden 17. günü geçip olan anlatışımızı huzurunlağı sunumuz. sizlarga bu haftalik anlatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tovandikicha anlatishimizning siyrat qismida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi payg'ambar alayhissalom la ilaha illalloh bir ollohdan boshqa ma'bud haq yo'q deysizlar va ollohdan boshqa ma'budlarni qat'iy tashlaysizlar deganda ular qo'llarini pulanglatib ey muhammad sen bizning bir qancha ilohimizni bir iloh qilib bermoqchimi sening bu ishing ajab qiziq ishkan deyishgan andin ular o'zaro qilishgan so'zida azbiray xudo bu odam biz ko'zlagan nishonlarning hech biriga kelmaydigandek qiladi shunga hammamiz qaytib ajdodlarimizning an'anaviy diniga chingashilib mangayli alloh bir kuni biz bilan uning o'tirisini ayirib qo'yar deyishib tarab ketishdi. Dal mushular haqida tövəndəki ayət nazil boldi. Anlatışımızın İslami dəvət qismida sabiq amirimiz hasan mahsum Rəhimullahın cəmaətni lazım tutuş toğrusidiki nəsihətinin bir bölükini huzurunlarga sunumuz. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanlar cəmaətindən ayrılğan və bölünən kişinin do'zax tarafga armidiganlik to'g'risida manshazi shazatinlar bu taxtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhim hadislari ham bayon qilindi yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuning inoq bir odamning ustiga ya'ni bir xalifaning bir jamoat amirining ustiga musulmonlarning bosh rahbarining ustiga birlashgan bo'lsa ani bo'lib ani parchalash uchun bir odam kelib sizning bo'lgunchilik qilishga va musulmonlarning jamoatini bo'lishga uringan bo'lsa qanday kishi bo'lishidan qat'iy nazar u kishining kallasini tashlanglar mana bumi musulmonlarni birlikka inoqlikqa ittifoqlikqa buyurgan dalilning biridir islomiy she'r qismida bir shahid oilasining tahi yeshiga toshmagan marisida o'g'liga atab yozgan o'g'limga nomli she'rini huzuringlarga sunamiz tur o'g'lim olg'in san dadang qisasi bekorga ketmason shahidlar qini erishsang o'g'lim gar alloh rizosi oxirat yaxshidir jahannamnari Aşkı al gıriplik başkanda seni, gıripka hoş mübarek degenken nebi, ilgirki hilafet azizlik kani, harp oldi musulmanca harpayı kebi. Ecret ve sergüzeşte kısmında cemaatimiz əzalardan bolğan bir hemşirimizin Ecret Təsiratı namlıq əsərini huzurunlarına sunumuz. Ahırı Allah'ın yol verişi bilen aeroplanğa çıkıp aldık. u chog'da yenimizda hech qandaq pul qolmagan bo'lsinmi bizniki xoshalliqni hargizmi tasavvur qilolmaysiz man hayron bo'lib so'radim nima yeninglarda qat'iy iqtisod yo'qmidi sizlar manzilga yetib olsak yaxshi turmush bizni kutib turdi deb o'ylaganmi u qizning qapoqlari turilib ketdi Ahirada xalqaro va rayon xabarlari وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول منداق دەيدۇ ئەبۇ تالىب ئاغرىپ قېلىپ ئۇنىڭ كېسىلى ئېغىرلىشىپ قالغانلىقى قۇرايىش دائىرىلىرىگە يېتىۋىدى ئۇلار ئۆزئارا پىكىرلىشىپ ئۆمەر بىلەن ھەمزە مۇسۇلمان بولۇپ كېتىپ muhammadning ishi qabilalarning hammasiga tarqaldi shunga biz abu tolib qishig'i borayli u qarindishining o'g'lida bo'lsa tuzatsin bizda bo'lsa biz tuzatayli azbiroy xudo biz ularning qo'limizdagi huquqimizni tortib olishidan amin bo'lolmaymiz deyishdi yana bir iborada bu qari o'lib ketgandan keyin uning o'g'liga bir ish bo'lib qolsa arablar bizni ayblab ular muhammadni o'z vaqtida bo'lishib qo'yib etib amdi tog'si o'lgan hamon uni o'ltiryapti deb gap tepishini qo'rqimiz deyishdi deyilgan utba ibn rabia shayba ibn rabia abu jahil ibn hisham Umayya ibn Xalaf va Abu Sufyan ibn Harib qatorliq cho'ng kartavashlar va qabila oqsoqollaridan bo'lib, necha 10 kishi Abu Talibning qishig'i kirib kattashdi. Ular taxminan 25 tak odam edi. Ey Abu Talib, hammamizga ma'lum, sen bizning peshqadam arbobimiz. Sana bu rahimsiz kasal changal sapdi. Seningdan ansirab qilyapmiz. Jiyan o'g'ling bilan bizning o'rtamizdagi ixtilofni sen bilasan. Şoňa sen onu şaqırtıp, bizde bolsa oçuq tüzüp qoyğin. Biz tüzütayli. Onunla bolsa o tüzässin. Onun bizge çaqılmasın. Bizmi onunga çaqılmayli. Omu bizden dinimizni ayıplamason. Bizmi onun dini bilen karımız bolmayli. Dedi. Şunun bilen Abu Talib Rasulullah Adem əvətib çaqırtıp geldi. Ve onunla iyi qarindişimnin oğlu, bilisiz, Olturganlar öz qavmi cemaatimizin kattileri. ular ba'zi ishlarda sizga yo'l qo'ymoqchi va ba'zi ishlarda sizni to'smoqchi bo'lib ketdi dedi andin uningga quraysh elchilari u kelishning oldida aytganlarini va har ikki taraf bir biriga chaqilmaslik taklifini o'tirg'a qo'yganligini aytdi rasululloh ularga qaranglar men sizlarga bir jumla so'zni to'g'ri qilay agar uni qabul qilsanglar arablarga shoh bo'lasizlar ajamlar sizlarga al bo'ladi dedi. Yana bir ibarada Rasululloh Abu Talibning heliq so'ziga javoban "Men ularni mundaq bir jumla so'zga kelishini iroda qilyapman. Ular buni qabul qilsa, butun arablar ularga bo'ysunadi va ajamlar baj yasoq topshiradi." dedi. Uchinchi bir iborada Rasululloh Abu Talibga "Ey tog'a, siz ularni ularga yaxshilik elib keladigan bir so'zga da'vat qilsangiz bo'lmamdi?" degan abu tolib rasulullohga ularni nimaga da'vat qilasiz deganda rasululloh ularni butun arablarga xo'jayin bo'la ajamlarni al qila bir so'zni deyishga da'vat qilaman degan va ibn ishoqning rivoyatida rasululloh ularga sizlar mundoq bir jumla so'zga birlikka kelsanglar butun arablarga xo'jayin bo'lasizlar ajamlar mual bo'ladi degan rasululloh bu gapni degandan keyin ular jimiblik qilishgan va foydasi munch ko'p bir eg'iz gapni rad qilishni bilolmay hayron bo'lishgan Ondan abu jahl qaysi so'z u atang bilan qasamki ilg'u birikkan 10 kalim bo'lsimidaymiz sen bilan birlik kelalaymiz degan payg'ambar alayhissalom la ilaha illalloh bir ollohdan boshqa ma'bud barhaq yo'q deysizlar va Allohdan boshqa ma'budlarni qat'iy tashlaysizlar deganda ular qo'llarini pulanglatib ey Muhammad sen bizning bir qancha ilohimizni bir iloh qilib bermoqchimi sening bu ishing ajab qiziq ishkan deyishgan andin ular o'zaro qilishgan so'zida azbiroy xudo bu odam biz ko'ziga nishonlarning hech biriga kelmaydigandek qiladi shunga hammamiz qaytib ajdodlarimizning an'anaviy diniga tenglashilib mangayli alloh bir kuni biz bilan uning o'rtasini ayirib qo'yar deyishib tarab ketishdi dal mushular haqida tavandagi oyat nozil bo'ldi shonli qur'on bilan qasamki bu qur'on haqiqatan mo'jizadir balki kofirlar imondan bosh tortmoqda va rasulullohga muxolifatchilik qilmoqda Ulardan ilgari kufr tufayli nurg'un ummatlarni halak qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Albuki bu qachidigan vaqt emas. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qolishdi. Kafirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi?" Bu haqiqatan g'alati ish. ularning ya'ni qurayishlarning katlari so'rinlaridan qo'zg'ilib chiqib aytdi sizlar meninglar ma'budlaringlarga ibodat qilishda chin turinglar bu haqiqatan bizdan irod qilinadigan bir ish ya'ni muhammad sizlarni dininglardan tandirib sizlarga o'zining ustunlik qozonishni irod qiladi buni biz boshqa bir dindin, ya'ni nasara dindikilardan anglamadik bu faqat o'ydirmadi qur'oni karim sura sod birinchi oyatdan yettinchi oyatgacha qayg'u alam yili abu tolibning vafot bo'lishi abu tolibning kasali kun sayin og'irlashib uzoq o'tmay bu dunyodan vidolashdi uning vafoti bisatning o'ninchi yili rajab oyida muhasirdan chiqib olti oydan keyin yuz berdi yana bir rivoyatda shu yili ramzan oyida hadicha roziyallohu anhodan uch kun ilgari vafot bo'lgan deyiladi sahihul buxoriyda musayyab anhu anhudan naql qilingan bir hadisda abu Talib vafot tepish oldida turganda rasululloh uning qiziga kirgan bu chog'da uning yanida abu jahl bor ekan va uningga itaga la ilaha illalloh ya'ni bir allohdan boshqa ma'bud haq yo'q degan Men mushu bir og'iz so'zing bilan sen uchun allohning oldida guvohlik beraman degan abu jahl bilan Abdullah ibn abi umayya uning ko'ziga kirishib olib ey abu talib ular vaqtingda abdul mutallib yo'lini voz kechsam bo'lamdi degandek gaplarni qilib yurib oxiri abu talib jon uzish oldida abdul mutallibning tutgan yo'li bilan degan va shu an ko'z yumgan bunia qarata rasululloh men Alloh tarafidan cheklanmasamla senga mag'firat tilayman deganda tuvandagi oyat nozil bo'lgan. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning yaqin tutqini bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilishi durust emas. Qur'on Karim sura Tavba 113-oyat. Va yana shak shubhisizki sen o'zing xohlagan odamingni hidoyat qilolmaysan qur'oni karim sura qasas 56 oltinchi oyat abu tolibning rasulullohni qanot ostiga ilib muhofizat qilish va qo'g'dash jarayonini unda qo'g'digan bundoq muhofizat qilgan deb so'zlab o'ltirishning hojati yo'q qisqasi u islom davlatining zalim mustabidlar va ahmoq nadonlarning hujumidan qo'g'dinadigan mustahkam bir po'lat qurg'iniga aylangan edi lekin u ajdodlarining yo'liga vorislik qilish ideyasida qilib qolgan bo'lg'achqa uzil kesil nijotlik topolmadi abbos ibn abdul mutallib roziyallohu anhudan rivoyat qilingan sahih hadisda u rasulullohga tog'ang abu tolibga nimaga asqatding u seni qo'g'daydi va sen uchun xalqlar bilan dushmanlashyapti deb so'raganda rasululloh uningga u do'zaxning eng do'ng yeri bo'ladi agar men bo'lmagan bo'lsam u do'zaxning eng cho'nqir azgilida azoblanatdi deb javob bergan abu said hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda rasulullohning yanada tag'ishining gapi bo'lganda uning mundoq deganligini anglagan ehtimol qiyomat kuni uningga mening shafoatim tegib do'zaxning eng uza yerida g'ushqirga chiqqudek o'tda azob qilinishi mumkin hadicha roziyallohu anhoning allohning dargohiga o'zishi abu talib vafot bo'lib ikki oydan keyin yoki uch kundan keyin mo'minlarning onasi hadicha kubro roziyallohu anha allohning dargohiga ketdi Хадича Бисат Расулуллах пайғамбар болған елінің 10 yili Ramzan айыда 65 yaşida olamdan o'tdi. Rasulullah bu chog'da 50 yoshda edi. Shak shubhisizki Хадича разияллаху anha Alloh taoloning payg'ambar alayhissalomga ato qilgan katta ne'matlarining biri edi. U Rasulullah bilan 25 yillik bir yashab, uning ansizlik soatlarida ko'nglini yasab pestashlik qildi. Qiyin halqiliq paytlarda qo'llab-quvvatladi. Rasulullohning elchilik vazifasini ijro qilishiga yordamlashdi. Jahonning ochiq-tuchuk badallarini tang to'ladi va uningga o'zining hayoti va iqtisodini otadi. Rasululloh uning haqida hamma odam menga kofir bo'lganda u xalicha menga ishongan Hamma odam mollarini mendan qochirib olganda, u meni o'z miliga sherik qilgan. Alloh menga uningdan bir qancha farzand ato qildi. Uningdan boshqa ayollardan farzand yuzi ko'rmadim, degan. Sahih Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadiki, Jibril alayhissalom Rasulullohning qishiga kelib, "Ey Rasululloh, Xadija qo'lida qach ko'tarib, qo'shimcha yemaklik elib keldi u kelgan hamon uningga parvardigori taolodan salom o'qigan va uningga jannatda uncha marjondan yasalgan varang churongsiz bir uy bilan bishorat bergan dedi لأجل الحق أبدنا وكم قاسى وكم عاشى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يصنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا في الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم Aziz radio anlıqıç qərindaşlar, diqqətinlər sabiq əmirimiz Həsən Məxsum Rəhimullanın nəsihidə olsun. Tövəndə barlıq qərindaşlarımızға biz İslam dinindəki birləş hərəkət qilish və uyuş hərəkət qilish, təşkili halətdə cihadi hərəkətini, İslam fəaliyyətlərini elib veriş doğrusidəki malum qısqıcı dəlillərini sözləb ötməkçimiz. birinchi alloh taolo qur'oni karimda va tasimu bihablillahi jamia va la tafarraqu degan oyatiga asosan bizni birlikka chaqirdi bu birlik bu inoqlik qur'oni karim hadis rasulullohning ta'limoti ostida qurilishi kerak shu munosabati bilan biz shuni bayonot qilamizki turkiston islom partiyasi qur'oni karim hadis rasulullohni ustiga qurilgan e'tiqodi axloqi ibodati ichki tashqi siyosatlari bayonotlari har qanday so'z harakati qur'oni karim hadis rasulullohni ustiga kuchining yetishicha shuning ustiga qurilgan va shu bo'yicha hukm chiqardi shuning uchun ayblig'ichilar bo'lsa qur'oni karim hadis rasulullohni ta'limotini izlab ko'rib olsa bu bo'ladi yana alloh taolo qur'oni karimda innalloha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi soffan kaannahum bunyanun marsuz alloh o'zining yo'lida haqiqiy birlashib sab qurib birlikda uyushib jamoat bo'lib jihod qilg'uvchilarni alloh yaxshi ko'radi dedi bu qur'oni karimdagi birlik to'g'risidagi inoqliq ittihod to'g'risidagi muhim oyatlardan hisoblanadi yana payg'ambar sallallohu alayhi hadislardan ilib aytadigan bo'lsak payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki o'qigan namozning fazilatidan jamoat bilan o'qigan namozning fazilati yigirma besh yoki yigirma yetti daraja ortiq turadi deb bekitdi mana bu faqat o'qiladigan namoz o'xshash ikki rakat bo'lgan bo'lsinmi lekin jamoat bilan o'qilganlikni fazilati jamoat bilan ado qilganlikni tufaylidan alloh taoloning ortiq ajr berdiganligini bayon qildi mana bu birlik inoq ittifoqlikniki e, natijasi yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida amarani allohu bi hamsin va ana amurukum bihinna Allah meni beşnəslik buyurdu və sizləri mən bu şu beşnəslik buyurayım dedi. Bu beşnəslik için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaat buluş, teşkili halda uyuşup hareket kılışını bu beşnəslik katarıdır sanılır. Yani Kur'an-ı Kerim'de umumizlik hitap kılınan hitapların hemmisi köplük ibaresi ile bayan kılındı. Mesela akimus salatı namaz okunla, ruzu tutunla, zakat verinla, mesela Uygur'un kulunu kesinla, degan o'xshagan alloh taoloning chaqiriqlarining hammasi qaysi shaklda bayonot qilindi bizga xitob qilindi ko'plik iborasini chunki musulmonlar jug'lashganda garchi o'g'rining qulini bir odam kessimi lekin umum musulmonlar amr bir ma'ruf qilg'uchilar musulmonlar birlashganda andin bu ibodatlarni ado qilg'ili bo'ladigan bo'lganligi uchun alloh taolo ko'plik sigisi bilan xitob qildi mana bu birlashinglar inoq ittifoq o'tanglar deganninki e, belgisi va ishorati yana umar roziyallohu anhuniki e, muhim bir sözü var. la islomi illa bil jamoa İslam dini jamoatsiz musulmonlarning uyishsiz inoq ittifoq bo'lishsiz vujudga chiqmaydi la jamoa illa bil amir jamoat bo'lmaydi faqat uyush bo'lmaydi faqat amir bilan bo'ladi la imarata illa bis taa amirlik mavjud emas u faqat amirlik bo'ldi desak sama taat bilan qo'l bo'ysunishi bilan andan bo'ladi umar roziyallohu anhu bu so'zni chuqur islomning vujudga chiqishi nashr qilinishi va islomning yemirilmay turishini faqat nimaga bog'ladi desa uyushish musulmonlarning birligiga musulmonlarning inoq ittifoqligiga bekitdi yana payg'ambar alayhisalotu vassalam musulmonlar jamoasidan ayrilgan va bo'lingan kishining davzax tarafga ayriladiganlik bu payg'ambar alayhisalotu vassalamning muhim hadislari ham bayon qilingan yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizning inoq ittifoqligingiz bir odamning ustiga ya'ni bir xalifaning bir jamoat amirining ustiga musulmonlarning bosh rahbarining ustiga birlashgan bo'lsa uni bo'lib uni parchalash uchun bir odam kelib sizning bo'lgunchilik qilishga va musulmonlarning jamoatini bo'lashga uringan bo'lsa qanday kishi bo'lishidan qat'iy nazar u kishining kallasini olib dedi mana bu musulmonlarni birlikka inoqliqqa ittifoqlikqa bo'rg'an dalilning birdan biri hmm. yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning hadisida bir odam shayton e, bir odam shayton ikki odam ikki shayton uch odam bo'lsa jamoat shuning uchun har qanday etib uch odam bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarda chuqur birni amir saylab minishni buyurdi yolg'iz kechada uchishlik yoki uxlashdan chekladi yolg'iz safar qilishdan chekladi mana bularning hammasi birlik inoqlik ittifoqlikni rasululloh sollallohu alayhi vasallamninki o'ttirib qo'yishidan iborat huzayf roziyallohu anhuning hadisidami yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz johiliyat yashar edik janob alloh sizni ulug' muqaddas islom dini bilan bizlarga ilib keldi biz yaxshilikka ketib boramiz payg'ambarlik nuri bilan bu yaxshilikdan keyin yana yomonlik kelamdi deganda ha dedi u yomonlikdan keyin yana yaxshilik kelamdi deganda ha dedi u yaxshilikni payg'ambar alayhisalotu vassalam shu desa meni davrimdagidek sop yaxshilik bo'lmaydi lekin g'ubor tutuq ya'ni ba'zi jihatdan qarasang yaxshilik ba'zi bir bor yaxshilik bo'ladi deydi hadisning oxirisida payg'ambar alayhisalotu vassalamdan men bu chog'da nima ish qilim yo rasululloh nimaga buyurisa deganda muslimin dedi musulmonlarni jamoatini lazim yolg'iz yashama dedi musulmonlarning jamoati bo'lmasa uni yetaklab madan kishilarmi bo'lmasa yolg'iz qolsam faqat to'g'ri gap qilish qanday qilma deganda daraxtning yulduzlarini esamu tog' bag'rinlarga chiqitib yolg'iz yashaydi mana bugungi kunda musulmonlarning jamoati musulmonlarning rahbari musulmonlarni umumiylik yetaklaydigan musulmonlarning rahbari e, bor shart sharoit ostida musulmonlarni yetaklaydigan jamoat islom uchun harakat qiladigan jamoatlar bosh shart sharoit ostida cho'qim jamoat atrofiga uyushib birlik kelishi cho'qim u jamoat tashkilot qur'oni karim hadis rasulullohni ustiga qurilgan bo'lishi shart u qancha ming odam yig'ilishidan qat'iy nazar u qur'oni karim hadis rasululloh islom aqidasi ustida qurilmasa u islom jamoati emas u jamoat emas u u tashkilot emas u uyushqonlik emas chunki bizni qur'oni karim alloh taolo qur'oni karimga bo'ysunish va qur'oni karimni ustida birlashish qur'oni karimni ustiga ittifoq qilishga buyurdi shuning uchun har xil buzuq aqidalar biqindi tanzixona biqindi masjid bir yoqqa olsang qur'onni sotib yotgan bir yoqqa olsang aroqni mana bunga o'xshagan masjidchiga aytan masjidga aroqxonachiga aytan tanzixonachiga xalqqa aytan tanzixonaga chirdigan mana bundoq erkin bunday yashashni islom dini o'rtaga qo'ymagan islom dini cho'qim davlatning oldini to'sgan barliq kuchlarni qur'onlik og'dirib tashlab kishilar nimaga aqida qilsa islom davlati qurilgandan keyin u kofir bo'lsa cho'qim islomni qabul qilish kerak yo o'ltiriladi ahli kitob bo'lsa uning hukmi boshqa uning ustiga kofirlar viza bilan yoki islom davlatiga yashash uchun kirib yashamoqchi bo'lsa buning hukm bilan islom qonuni bo'ysungan asosda islom davlatini ichida o'zining e'tiqodiga daxl yetkazmagan va o'zining e'tiqodini maxfiy qilgan boshqalar tashviq qilmagan asosda yashaydi erkinliklarni beradi mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki mana bu yuqorgi dalillari va yuqorgi oyat hadislar va uningdan boshqa nurg'unlagan birlik inoqlik to'g'risida belgilangan oyat hadislar xalifalarning sahobalarning olimlarning so'zlari intayin ko'p mana bu yuqorgi dalillarga asosan biz chuqur islomiy birligimizni qurishimiz kerak shuning uchun xususan biz islom dinining homiylari va islom dinining qo'g'dug'uchilari hisoblangan diniy olimlar ustozlar diniy o'quvchilar mayli turkiston ichida bo'lsin mayli turkistonni sirtidagi bo'lsin barliq diniy o'quvchilar biz ilm ma'rifatlarimizni diniy bilimlarimizni puxta dini bilimlerimiz arkalık biz İslam dininin cihatının bir türü boğan eğiz arkalık, kalem arkalık, kitap yazışı arkalık mana bu bilimlerin ügünüşüyle birge hem Kur'an atalaydıgan, hem kalem bilen hizmet kılalaydıgan, hem havada uçalaydıgan, hem doktorluk kılalaydıgan her bir sahada İslam dini ve Müslümanlar için hizmet kılalaydıgan ilgar ve bilimli şahslardan bulup yitilişimiz için biz kandak kılışımız gerek degende tırışçallık kılışımız gerek. Allah'ın vergen nimetleri Allah'ın belki bu nazı nimetlerden faydalanıp biz çokum İslam dini için hizmet kılışımız gerek. 10 yıl, 15 yıl okup, akırsızı biz başka ticaretçilerle okşaş ticaret, ticaretçilik kılıdığan, yaymıcılık kılıdığan, u baza, bu baza mallarını kovuluşup yürüdüğen, biz onun için okuğunamız. Biz Allah'ın mukaddes dinini kovdaş ve neşir kılış, ve Müslümanların uluk mukaddes İslam dinini yetekçilik kılış ve başlaş, peygamberlerinin ızbasar buluş sütümüz bilen İslam dininin hizmetini kılış için hayatımızda desmi sakamız. Mana bu yolu bizgi yordamchilik qilgan ata onalarimiz ustozlarimiz ve yordamda bo'lgan Müslüman qarindoshlarimizga Allohdan buyuk ajr va savob tilaymiz. Şu munosabat bilan birga barliq okup. 10-15 yıllık hayatını ilim marifetinden ötküzüp, ahırsıda üzün bir kişilik turmuş tüfeylidin, ya ki başkalarının iktisadi cəhət təminləgən tərəflərinin əqidə köz fikirlərini, köz qaraşlarını qubul qılıb, üzün İslam əqidələrdən tevk itibaqan, əxlaqlardan buzub itibaqan, iş işrət makanlarda jürüvatqan, ticaret meydanlarda adət topu vesib jürüvatqan, varlıq dini hüquqçılarını əsliqi qaytıb, üz ügəngən müqəddəs peyğəmbərlərdən qalğan mirasını, kəlgüsü əvladqa yetiştirişini, kəlgüsü əvladqa sana salomat topshirishini talab qilamiz biz insof qilaylik qarindoshlar diniy o'quvchilar biz insof qilaylik biz o'n besh yil o'qib doktor bo'lib magistr bo'lib har xil unvonlarni ilib oxirsida biz yevropaga berib g'arb ellariga berib chiroyli va siyosiy panohlik talab qilib ularga vatandoshlik kinishkilarni pasportlarini ilib axir ne o'zining millati ne dini ne qarindoshlarga bir ilmning sunuqchilik ilm ma'rifat yoki iqtisodiy hech qanday foyda yetkazmay o'zining bir kishilik turmushida yashayotgan soqchilarning tutilishidan xotirjam ishlarni taraqqiyotib kelishdan xotirjam hamma shart sharoitlar to'liq holatda yashayotgan barliq diniy qarindoshlarimiz umuman ilib aytganda barliq turkiston musulmonlarini biz bu g'aflatdan uyg'onib din uchun musulmonlar uchun xizmat qilishga chaqiramiz biz xudodan qo'rqilar qiyomat kunidagi hisobdan qo'rqilar allohning davzax o'tidan iborat bu jazo lageridan qo'rqilar qarindoshlar biz o'zimizning oldimizdagi majburiyatni tunib yetaylik bizning oldimizdagi majburiyat intayin ig'ir dunyo kofirlari yahudlar xristianlar nasoralar kechalab kunduzlab cho'l jaziralarga faqat islom davlatlarining rayonlariga kelib xristianlashtirish islom dinidan chetlatish musulmonlarning axloqini buzish uchun kech kunduz to'pi taratlab makonlarda xizmat qilmoqda biz bo'lsa g'arb ellarga chiroyli uylarga chiroyli makonlarga ko'chib xalqimizni musulmonlarni zulmdan qutuldirish va dinimizga qaytarish uchun bu xizmatdan boshlatmoqdamiz bu xizmat cho'qim bir necha narsadan tarkib topgan qarindoshlar buni alloh taolo qur'oni karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yo seni bular o'ldiradi yoki turmuq soladi yo seni qo'g'lab chiqaradi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vahiyni tunji kelgan holatida qo'rqib barakatidin navfalni oldiga berib mana mushunda munda munda narsalar keldi men mushunda farishtani ko'rdim degan vaqtida yo laytani kashki men sana payg'ambarlik vahiysi kelgan vaqtida yosh bo'lgan bo'lsam edim san men intayin yordam qilgan bo'lardim seni qavming makkadan haydab chiqargan vaqtida men bo'lgan bo'lsam edim afsuski qirib qoldim o'lib ketishim mumkin san yordam qilgan bo'lardim deganda qavmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hatto mening millatim qavmim bir makkadan meni qo'g'lab chiqaramdi taqa deganda siz ilib kelgan bu haqiqatni hech qanday odam ilib kelmaydi tarixdan biri agar har qanday kishi sayilib kelgan bu haqiqatni ilib keladigan bo'lsa u o'z qavmi tarafidan dushman tutiladi dedi illa udiya shuning uchun bizga qarshi chiqquchi guruhlarni bo'lishi tabiiy biz bunidan afsuslanmaymiz ham hayronlik qolmaymiz bu normal ahvol har qachon biz haqiqatni o'ttirib qo'ydi ekan har qachon bir haqiqat o'ttirib chiqadi ekan mayli u payg'ambar bo'lsin payg'ambarlarni izbosarlar bo'lsin olimlar bo'lsin uningga qarshi chiqquchi kuch davomli qarshi turib kelgan shu biz qog'i quzg'unlarning sarashlarga tavashlarga biz hargiz oldinib qolmaymiz ham bu yo'limizdan chekinmaymiz bu yo'limiz qur'oni karim hadis rasulullohni ustiga qurilgan va sahobalarning yo'lini ustiga qurilgan agar qur'oni karim hadis rasululloh sahobalar xalifalar o'tirib qo'ygan yo'ldan chetlab ketgan xato taraflarimiz bo'lsa har qanday kishi qur'oni karim hadis rasulullohdan bizga dalil olib kirib nasihat qilsa biz sallamlar taslim bo'lamiz va qabul qilamiz va bu jihatda ustozlarning peshqadam olimlarning yordam qilishini nasihat qilishini ilm ahlining bizga davomli nasihat qilib turishini xatoliklarimizni ko'rsatib turishini ham umid qilamiz lekin biz qur'oni karim hadis rasululloh o'ttirib qo'yilgan qur'oni karim hadis rasululloh ta'limot ustida ekanmiz buning ustiga har qanday kishining qarshi chiqishi har qanday kishining qovishi har qanday kishining buni yoqtirmasligi har qanday kishining fitna fasod tug'dirishi yo bu yo'ldan o'zidan chetlab ketganligini oqlash uchun bizga nurg'un fitna fasod tuhmatlarni choplishi bizni bu yo'ldan qaytarolmaydi to'g'ri kamchiliklarimiz bor allohga istig'for aytamiz lekin e'tiqodimiz e'tiqodimiz Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah gösterken ibadetimiz asaslık programı, menhec ve bu yolumuzda hatalık yok. Hatalık emel kılgıç bizlerde bu var. Biz bunu Allah'ın köçürüm kılışını sorayız. Ve dostlarımızdan mı köçürüm kılışını sorayız. lekin tutgan yo'limizda har qanday odam xato bugungi dunyo siyosatini tushunish kerak bugungi dunyo siyosatidan foydalanish kerak butun dunyo tinch yo'llar masalalarni hal qilish ketib boradi biz tinch yo'llarni qilishimiz kerak ikki to'rtta mujohid nima ish qila olaydi buni qur'onli harakat qilamiz deb nima ish qila olaydi bu gaplar hammasi quruq gap qur'oni karimga xilof so'zlar istig'for aytish kerak va tilini yig'ishini umid qilamiz mana bugungi kunda agar gap bilan hal qiladigan bo'lsa amerika boshlig'ida qo'shin iroqqa qurolliq jiymaydi Afganistan'da kurallık çiğmeydi bombardıman kılıp. Çeçenistan'da kurallık çiğmeydi. Bütün İslam dünyası da İslam dünyasındaki Müslüman ellerinin üstüki zulüm el kilatsan kafirler tinç yoldan hel kılmay, üzünün hata ettiğisini kurallık alet el kılıvadılar. Bu hemimiz gayan, bu hakikat. Şunun için biz dünya Müslümanları, cümleten Türkistan Müslümanları, biz yüzümüzün mukaddes dinimiz ne, işbet numusumuz ne, baylıkımız ne, yurtumuz ne, evlatlarımız ne, hem hemmenasını eslik keltiriş için biz çukum Peygamber satasam kösterken edilsin ruhu kasasen cihat yolunu tanışımız gerek, kurban verişimiz gerek. Milyon, iki milyon adamı ölüp gitişi hiç yapamaz. Şehit olsa kıyamet günüse Allah'ın ecir alıdır. Bunun içindeki en muhim şehit gibi verildiğin fazilet, yüzden uruk tıkallardan devzakta hüküm kılınan 70 adamını kutkuzup çıkışka Allah şafaat kılıç hukukunu verir. Peygamber satasam edilsin bayan kılınlar. Şehit ulaşısını insanlar ülüp gidiyordu. Üle avutudu. Yaş ösmürlerimiz, buaklarımız üle avutudu. Turmularda dostlarımız üle avutudu. Hak sıkılıp üle avutudu. Ya ki iktisadi cihatta zarbı verilip üle avutudu. Üle avutudu. Berber ülüdü insan. Tiliç köprüsüne usul yetip mi berber ülüdü insan. Lakin biz Kurallık alette tecavüzlere karşı, kafirlere karşı, yurtlarımızda besip ağan tecavüzçi, yavuzlara karşı kurallık hareket kılıp, ayollarımızdan, güzel çıraylık ayallarımızın kosaklarından, kelgüs istikbalımız boğan perzentlerimiz ilip taşlıgan, tacavuzlarla karşı cihat kılıp, ulanın birini bozu öldürüp, hayatımızın arınsak, bu biz üçün şehadet, bu biz üçün şehitlik. Manı bu Peygamber Zatlası'nın arzu kılgan yol. Tekbir! Allah'a emanet Manı bu yolunu biz arzu kılıp gitparımız. Allah'tan şunu dileyimiz ki, ete Allah bizi bu yoldan taydırıp etmesin. Allah bizi bu yolda müstehkem kılsın. Allah bu yolda manguçlarını köpe etmesin. Allah Teala yoldan ezip ketken, bu yolunu doğru düşenmegen, barlıq karındaşlarımızga insaf tevfik hidayet dileyimiz. Allah ulağa insaf tevfik hidayet ata kılsın. Şunun için karındaşlarımız bizge birlik, niyetini saflaştırış, Kur'an-ı Kerim hadis Resulü etrafı uyuşuş, hayatımızda bihudu işlavlı ötkezmeslikimiz intayin mühim. Şunun için bizden zulüm çikip yetkidek aşmakta. musulmonlarning ichidagi jumladan musulmonlarni bir tamchisi bo'lgan turkiston musulmonlarini ustidagi zulm intayin chekatini oshmoqda mayli sharqi turkistonda bo'lsin mayli g'arbiy turkistonda bo'lsin bulardagi musulmonlarning holi intayin og'ir aziz radioanglug'uchi qarindoshlar diqqatinglar islomiy she'rda bo'lsin o'g'limga rab uchun atalding tug'ilmasdilla dadang ham pukkanti tuman arzula Töküldün ketdi dadang armansızla, Şükür dep bu dilda yoktur kaygula. Tur oğlum algın sen dadan kısasi, Bekarga ketmeson şehitler kini, Eristen oğlum ger Allah rızası, Ahiret yakşidur cehennemleri. Eski al gıriplik basqanda seni, Gıripqa hoş mübarek degenken nebi, ilgariki xilofat azizlik qani har bo'ldi musulmon harpayi kabi yosh to'kmas mujohid qini to'kilar har tomcha qinidan nota ko'karar sho'ng'ib kir yov ichiga tartib hamlar sabitdir vadangda aqsimu qantar bo'lsin sanda aql idrak farosat qilg'in jihat bo'lsin gunoh kaforat bo'lsin yaroq sandan mangu jaholat ikki dunyo chekib qolma nadomat yo'qolsin abadga zulm zalolat, barpo bo'lsin tarix kabi adolat, nasib bo'lsa sana o'g'lim shahodat, unutmag'in onang uchun shafaat. Aziz radio anglag'ich qarindoshlar, diqqatinglar bir hamshirimizning Hijrat ta'siroti nomli asrida bo'lsin. مضيت ودربي شديد الصيام مضيت بعزم كأسد غضاب مضيت Ummu Abdullah hicreti. Men sordum. Siz qandaq hicret qilib chiqqan? Bu qiz savolimni anglab ko'ziga issiq yosh oldida so'zlashga boshladi. meni hijrat qilishimga shahid bo'lib ketgan akam sababchi bo'lgan mana bu yil akamning hijrat qilib yurtdan ayrilganiga 5 yil bo'ldi akam ayni chog'da diyorimiz musulmonlarning kofirlar tarafidan tortayotgan zulm va xo'rliqlarni ko'rib musulmonlar taqdiridan qattiq ichingan bu ishlardan azoblanib musulmonlarga chiqish yo'li qayerda degan savollarni o'ziga qo'yib yurganida өзінің еші кішек ұстазының хиджрет тоғырсы да барған дәуетін аңлап, хиджрет қылышыны қалбігі бүккен. Өзіңіз білесіз, жанып тәрептіке дехқаларының қанчылық иқтызаты бар. Акамның хиджрет қылмақчы болғынны әтрапымыздыкі мұсылманлар аңлап, пұл үйгіш қарақ 40-50 мүн евенде қылып дәрді. Аллах олардың наразы болсын. Әйні чағда хатта аяллардың тартып яны қылышқан. bir ayol qayrindishimiz 500 yuan, yana bir ayol qayrindishimiz 1000 yuan. Shunda qilib, akam pasport tuttirib, xo'rlanayotgan musulmonlarni xo'rliqdan qutuldirishga bir kishilik to'hfa qo'shishni niyat qilib, Afg'onistonga chiqib ketdi. Akam chiqib ketgandan keyin bizni hijrat qilishga ko'p da'vat qildi. Oxir men bilan bir tuqqan hadam hijrat qilib chiqdik. Men akamni bakmi yaxshi ko'ratdim. Akamni menga bak amroq edi. uzun yil ayrılgan aka bilan görüşke betmo intizor edim afsus akam men chiqishdan 4 ay burun şehit bolup ketipti. Amal yok. Akam bilen cennette görüşünü ümit kılıp, Allah'tan özümge sabır tilep oldurdum. Lekin, men qiynalgan masala öydüklerge akamның şehitlikini kandak bildiriş meselesi oldu. Dəsləbdə öydüklərdən yuşurun tutup yürüdüm. Bəlkim apamның konulu tüyüp qaldı mı, bo'ldi bolam uyushirmay qo'ying akangiz cho'qim shahid bo'lib ketdi men sabr qilaman sizmi ko'p sabr qiling sizlar bilan bu dunyoda ko'rishish mumkin bo'lmaydigan o'xshaydi alloh xohlasa jannatda ko'risharmiz dedi garchi ko'nglim to'limi buzilgan bo'lsinu opamga tasalli berib dedim opa sizmi ko'p sabr qiling alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishini shahidlikka erishtiradi ekan akam Allohga yaratgan shahidlikka erishibdi. Apa, bizga bergan sutingizga rozi bo'ling. Xizmatingizni qila olmadik. Nima degan esil kishilar? Nima degan esil ona ha? Bizning onalarimiz bo'lsa, faqat bizning bu dunyoligimizni ko'zlab, bizni barliq kuchi bilan do'zaxga ittirayotganini o'zimiz sezmaydi. Alloh bizga sabrchan, ballarını haq üstüdə tərbiyələyici analarını köpləb ata qılğay. Amin. biz uchun bolalarini allay beshikka selib non qipqi qilib tarbiyalab chiqquchi onalar zimin to'shquchi bo'lg'unidan oz bo'lsinmi bolalarini haq ustida tarbiyalab haqqa otig'uchi onalar afzaldir bu qiz so'zni davomlashtirib mundoq dedi biz hijrat qilishga tayyorlanganda bizda hech qanday iqtisod yo'q edi iqtisodimizni akam bu tarafdan atrofimizdagi qarindoshlar u tarafdan biraqli kuch chiqarib tayyorlab berdi man va bir tuqqan hadam yana uch kichik bola hammamizning pasport bijirishimizga ellik ming yon ketdi biz hech qanday til va yo'l bilmagandan keyin kuchimizni faqat pulg'ini zo'rladik uydagilar faqat yenimga uch yuz yuvanlar sololdi biz ehtiyot uchun xitoyning ma'lum shaharidan ma'lum bir davlatga uningdi oxirgi manzilimizga uchmoqchi bo'lib xitoyning ma'lum yeriga keldik aeroplan biletini hal qilib bo'lolmay oldi keyni bo'lib bir haftadak u yerda turib qoldik biz hech qanday til bilmaymiz bizning qo'limizdan keladigini pul hajlab va yolvorishli bo'libdi bilet hal qilish va aeroplanga chiqib olish uchun oz qiyinchiliklarga yo'liqmadik oxiri Allohning yo'l berishi bilan aeroplanga chiqib oldik. U chaqda yenimizda hech qanday pul qolmagan bo'lsa-mu, bizdagi xoshallikni hargizmi tasavvur qila olmaysiz. Men hayron bo'lib so'radim. Nima? Yeninglarda qatti iqtisod yo'qmidi? Sizlar manzilga yetib olsak, yaxshi turmush bizni kutib turdi deb o'ylaganmi? U qizning qapoqlari turilib ketdi. Astagfirullah. biz vatandan faqat jihad maydonini ko'zlab chiqqan va yashat yashashni asli xiyolimizga keltirmaganmiz biz vatanda mujohidlarning yeydigan tamoqi faqat yangi yo'li deb o'ylagan biz atimizni allohga topshirdik rost gapni aytsam biz paloni davlatga yetib olsak amal bo'lmaganda tilamchilik qilib bo'lsinmi manzilga berib olish o'yida bo'lgan biz shu vaqtga ulgurib paloni davlatga yetib keldik ikki ayol uch kichik bola titrab yurib boshqalar nimish qilsa shundoq qilib boradigan manzilimizning vizasini qo'yib berarmikan degan umidda pasportimizni bersak pasportimizni tortib olib bizni ishxonaga elib kirdi ular bizga bir nimalarni deyishyapti biz bo'lsak hech nimani tushunmay angvaqib o'ltirardik kech soat besh bo'lganda bizni aeroplan zaliga elib kirdi biz manzilga yo'lga selib qo'ydigan bo'ldi deb xo'sh bo'lishdik kim bilsin bizni aslida xitoyning ma'lum shahariga yo'lga selib qo'ymoqchi ekan emasmi biz yig'izor qilishga boshladik biz biz attiganda u shahardan kelgan tursak hargiz qaytmaymiz manzilimizga boramiz dedik ular bizni ittirib boqdi bir nimalarni so'zlab boqdi kichik bolalar qo'rqib yig'lashga boshladi biz qat'iy chiqqili unumidiq oxiri aeroplanma ketdi hey u kunlarni o'ylasam yuragim jig'ildaydi qo'limizda iqtisod bo'lmaganlikdan bizda yig'lashdan boshqa nima amal bor deysiz bizni qaytirib ishxonaga akirib qo'ydi biz shu yig'ilgancha kechichi kecha yig'lab chiqdik qo'limizda faqat qetib ketgan ikki tal non bo'lib uni ballarga bo'lib berdik bizning xiyolimizda faqat ana shu jihat maydoniga qanday qilib yetib olish bo'lib qo'rsoq masalasi nechinchi masala bo'lib qolgan edi tongni otdi ishchilar ishga tushdi boshliqmi keldi boshliq ahvolimizni bilgandan keyin bizdan pul so'rabdi biz bo'lsak hech nimani tushunmay o'ltiribdik shuning bilan ular bizning butun yuktaqlarimizni to'kdi bizdan pul chiqmaganini ko'rib bizga ishorat orqali pulning ma'nisini tushundirdi biz maqsadni tushungandan keyin енімізді барлық алтынларымызды шығарып, оларға ялурдық. Олар алтынларымызды еліп шығып кетті. Бір уақыттарда бізге бір тамақ тізімлігі түшірілген дәптерді көтеріп кірді. Қарасақ оныңда белек, шошқа және қаланың суреттері бар екен. Біз белекні талладық. Талламаймы амал жоқ Хисапта түзік бір нәрсе емегелі ішкі күн болып қалған еді. bir az vaqtdan keyin ular beliq va boshqa nurg'un yemakliklarni ko'tarib kiribdi biz beliqdan boshqa narsalarga qo'l uzatmadik hatto ular ichish uchun akirgan sutni tiqib yurib inimga berdim inim ostig'ini to'kibyotdi kechda shamga yaqin bizning manzilimizning aeroplaniga silib qo'ydi oxiri aeroplanga chiqdik lekin bizdagi qon yig'ilgan qalb tehi o'z o'rniga tushmagan edi o'ylab boqmansiz demasimi hijrat qilaman deb qanchalik xorliqda qoldik hatto ko'chadagi biraylarga oltinlarimizni sunib manzilimizga yo'lga selib qo'yishnimi o'tindik alloh hijratimizni qabul qilsin biz oxiri manzilga yetib oldik ko'rishishga chiqqanlar bilanmi ko'rishdik garchi biz butun yuk taxtlarimizdan ayrilib qolgan bo'lsakmi bizniki xo'shalliqni demayli qo'ying yo'ldoshim bilan to'yni qildim mana hozir ikki yil bo'ldi shundoq inoq yashayotimiz biz bu hijrat zamoniga chiqqandan keyin xorinib qolganimiz yo'q boshqalar qo'liga qarab qolganimizmi yo'q alloh shunchalik aziz qilyotidi hozir mening hayotimdagi birdan bir orzuyim alloh manga nurg'un farzandlarni ado qilsa hammasini islom yo'lida tarbiyalab jihodga va alloh yo'liga otsam bo'lsa yo'ldoshim bilan birga shahid bo'la olgan bo'lsam to'nimi yaxshi bo'ladi navoda yo'ldoshimdan keyin qolsammi mayli uningimi inshaalloh sabr qilaman dedi alhamdulillah mening hijrat qilishim nima degan oson to'xtagan ha man tehi ikkilinib ming tasda tavakkul qilib hijratga otlangan edim bu qiz bo'lsa falon pulni hajlab yig'lab qoqshab yurib pastda bo'ziminda yashash fursatiga ega bo'pti emasmi حياة تقر الهوان ونعم الممات بظل الحراب بئست حياة تقر الهوان ونعم الممات بظل الحراب فبئست حياة تقر الهوانا ونعم الممات بظل الحراب فبئست حياة تقر الهوانا ونعم الممات aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarida bo'lsin mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qurol xitoy kompartiyasining beyjonda echilayotgan 18 navbatlik yig'in mazgilida xitoy fuqarolarining namoyishi uzilmadi garchi xitoy bexatarlik doiralari yig'in mazgilida har qaysi joylarda qattiq bexatarlik tadbirlari olgan bo'lsa-mu, ammo xitoy fuqarolarining Beijing, Shanghai, Guangzhou qatarlıq shaharlarda har xil təşviqat taxtlarını götürüb, ünlük avazlı şüar to'lab, Xitoy mərkəzi hökuməti növbətdəki qanuni tüzümlərini özgərtişkə, fuqaralarning holiga yetishga, amaldorlarning mol-mulkini avamga oshkoralab, parxor amaldorlarni jazolashga chaqirib, norozilik namoyishlari olib borganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy fuqarolari bu qatim o'chilgan yig'inda Xitoyda yana bir islohot qadamining elanishni arzu qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy vaziyatini kuzatuvchilar Shi Jinping hukumatining bu navbatlik yig'inda yangi islohot tadbiri olmaganligini, Xitoyda navbat yurgizilayotgan mustabid hukmronlikning yanada davomlashib, xalqqa bo'lgan taqib qilish siyosatining texnik kuchaytirilishi mumkinligini bildirmoqda. Kainatın yaratıcısı bolğan Uluq Allah'ın qanunu qarşı çıxan bu nedis kafirlərinin hökmran sinifi və xalqi oturusunda zidiyyət toqunuşlarının tügəməsliki təbii. Rəbbimiz Allah'tan kafirlərinin içigə zidiyyət selib, alakitin tizlətib versin diləyimiz. Amin. Үрümçi 1 avgust Polat Tümür şirketi qarmaqidagi bir zavodda portlash yuz berib, 6 Xitoy o'lgan. Xitoyning hukumat manbalarida portlashning amoniy suyuqligining portlashi sababidan yuz berganligi, naq maydonda 5 odam o'lib, 7 odam og'ir yaralanganligi, og'ir yaralanguvchi bir aylanning doktorxonaga opirish yo'lida jon uzganligi xabar qilindi. Allahu akbar. Kazzab Xitoy kafirlarining yuz bergan vaqealarni doimlik holda xalqqa tasaddubiy hodisa qilib ko'rsatishi ularning odatiga aylanib qolgan. Xotandagi Uyg'ur tibobat oliy texnikumining bir turkum Uyg'ur qiz o'quvchilari ochiq e'lon qilgan. Ochiq e'lon qilishqa maktab rahbarlarining qiz o'quvchilarini beshiga yog'liq ortmaslik haqida va'dinoma yozdirib, ko'pchilikning oldida o'qitishi sabab bo'lgan. o'quvchilarning ba'zilari va'dinamani o'qish jarayonida ko'z yosh qilgan ular yig'in ochilgan kuni va atisi tomoq yeyishni rad qilib o'zlarining mazkur belgilamaga qarata noroziligini unsiz shaklda ifodalagan maktab rahbarligi bundoq bir voqeaning yuz berganligini inkor qildi ammo maktab oshxona xizmatchilari shu kunlarda maktab oshxonasida zo'r miqdorda tomoqning ichib qolganligini oshkorlash orqali ochlik e'lon qilish voqeasining yuz berganligini isbotladi Allah öz denini qoğdaşına naciz kilivatkan məzlum muslimallarımızga yardım versin. Onlarga kafirlara köz yaş bilen emez, belki əməli herkese arkalık cevap kaytırdıkan gayret ve iman ata kılsın. Amin. Palestinlik bir yosh avtobus ichida bir nafar Isroiliya askarga pichoq tiqyapti. Isroiliya saqchi idorasining ma'lumotiga ko'ra, Isroiliyaning shimolida bir avtobus ichida bir nafar Palestinlik yosh, bir nafar Isroiliya askarining bir qancha yerga pichoq tiqib yaralandirgan. sharqiy turkistondagi tajovuzchi xitoy hokimiyati turpan shahridagi uyg'ur advokatlarni oilasidagi ayollarning yog'liq ortmasligi va yoki hijoblanmasligi yoki qonunsiz diniy faoliyatlarga qatnashmaslik haqida ahdnoma imzolashga majburlagan xitoy hukumati shu orqali sharqiy turkiston xalqining milliy va diniy erkinligini butunlay yo'qotishni nishon qilmoqda sharqiy turkiston xalqi xitoy bexatarlik komitetining qurilishidan hargiz qo'rqib qolmaydi tajovuzchi xitoy kofirlari xitoy bexatarlik komiteti nomi ostida komitet qurish orqali sharqi turkiston musulmonlariga qarata besimni texmi kuchaytirganligi bilan tahdid solmoqda sharqi turkiston xitoy kommunist hokimiyati tarafidan besib olingan oltmish to'rt yildan buyon sharqi turkiston musulmon xalqi xitoy bosqinchilarining bu xildagi tahdidlarini ko'p qatim beshidan kechirdi ham ularga hargiz tiz tukmaydi ishonimizki sharqi turkiston musulmonlarimi ham Xitoy tajovuzchi kafirlarga qarshi cho'ng ko'lamlik jihadga tayyorlanib bo'ldi inshaalloh. Shanxay hamkorlik tashkiloti Toshkentda yig'ilmoqchi. musulmonlar qarshi qurilgan shanxay hamkorlik tashkilotining a'zo davlatlar hukumat rahbarlari yig'ini o'zbekistonning poytaxti toshkentda ilib berilmoqchi shanxay hamkorlik tashkiloti 2001 yili qurilgan bo'lib xitoy dastlabda bu tashkilot orqali o'zining sharqi turkistondagi ishg'oliyatini mustahkamlashni maqsad qilgan sharqi turkistondagi kontrollikni davomli kuchaytmoqchi bo'lib kelgan tajovuzchi xitoy kommunistlari sharqi turkistonning mustaqil bo'lib qilishiga qattiq to'sarlik qilish uchun bu tashkilotga a'zo o'rta osiyo davlatlari bilan davomliq bexatarlik tadbirlari ustida muzokara olib berib, hamkorlikni kuchaytiryotdi. Alloh musulmonlar qarshi qurilgan bu tashkilotlarni xonavayron qilib inshaalloh. Sharqi Turkistonning Maraldashidagi Seriq Buya soqchixonasi yana mujohidlarning hujumiga uchirdi. Maralbeshning Seriq Buya soqchixonasi bir necha oy avval mujohidlarimizning hujumiga uchrab, 10 necha kafir murtatlar jahannamga yo'llangan edi. Bu qatim yana hujum uchrab vaqadin murtad saqchilardan ikkisi o'lgan. Vaqani o'z ko'zi bilan ko'rgan aholilardan birining bayon qilishicha, vaqa chiqqan ammo murtad saqchilar tarafdagi ommaning saqchixonaga yaqinlashishini cheklagan va seriq bo'yining do'qmish-do'qmishlarga chazi qurib, kishilarning saqchixona tarafiga yaqinlashishiga yo'l qo'ymagan. bir necha oy ichida mujohid qarindoshlarimizning kafirlarga qarshi hujumlarining qayta takrorlanishi sharqi turkiston musulmonlarining oldinburun yaralanganlıqı va zalim xitoy kommunistlarining halakətinin yaqinlab qolganligini bildirdi. Qərindaşlar allohning nusrati inshaalloh yaqindir Afg'onistondagi Taliban mujohidlarimiz murtad hukumat yig'iniga ishtirok qilganlarga tahdid soldi. Taliban mujohidlari tarafidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Afg'oniston murtad hukumati o'rtasida imzolangan bexatarlik kelishimining musulmonlar diyorlariga bo'lgan nihoyatda cho'ng osiylik qilganlik bo'lganligini bildirgan. Amerikada yana bir qatam o'quvchilarga hujum qilish voqeasi yuz berdi. Pittenburg shahridagi bir to'liq o'tira maktabning 3 o'quvchisi qurolli hujumga uchrab yaralandi. Aloqador mas'ul kishilar bir mashinadagi hujumchilarning maktabdan chiqayotgan o'quvchilarga o'q chiqarganligi, o'quvchilardan ikkisining bosh qismi, birining pot va qo'lidan yaralanganligini eskartdi. Saqchilar kimligi hozirgacha aniqlanmagan hujumchilarni qo'lga tushirish uchun harakatga o'tmoqda. Iroqda orqa-morqa portlash yuz berib 8 odam o'ldi. Iroq bexatarlik va sahiya tarmoqlari amaldorining deyishicha, Iroqning poytaxti Bag'dodning shimoliy qismida Shia kofirlari nishon qilingan 3 qatimliq orqa-morqa portlatish natijasida murtad hukumat xodimlari va Shia kofirlaridan bo'lib 8 odam o'lib, 10 odam yaralangan. Filippinda bo'ron ofatida o'lganlarning soni 4460 ga yetdi. Filippindagi ijtimoiy farovonlik ministrligi ta'minlagan sonliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Filippindagi kuchli bo'ronning hujumida o'lgan odam soni 4460 ga yetgan. Uningdan boshqa 920 ming kishi uy makonsiz qolgan. Yerlik doiralar ofatdan qutqizish harakat taraqqiyoti va ofatdan qutqizish moddiy ashyolarining tarqatilishining ostaligini, ba'zi ofatga uchragan ommaning ofatdan keyingi bir qancha kungacha yordamga erisha olmaganligini ochliq va suvning kamchiligidan halokat girdobiga berib qolganligini aytgan isroiliya urush aeroplanlari g'azzaga hujum qildi isroiliyaga qilingan raketa hujumidan o'chirish uchun isroiliya havo armiyasi 14 noyabr g'azzaning shimoliga joylashgan ikki raketa bomba etish o'rniga havo hujum qilgan islom dinining dushmani bo'lgan bu la'natkarda yahudiylarga Alloh o'zi kifoya qilsin amin hindistonda poyezd relsdan chiqib ketib oz deganda 5 odam o'lgan hindistonning g'arbiy qismidagi maharashtra shtatida bir poyezd relsdan chiqib ketgan bo'lib voqeada oz deganda 5 odam o'lib 50 dan ortiq odam yaralangan Saqchi tarafning xabariga qaraganda mazkur voqea shu yer vaqtda tushdan burun soat 6:30 da yuz bergan bo'lib hodisaga uchirgan poyezd alohida tez suratli poyezd ekan Aslida bu poyezd Hindistonning janubiy qismidagi Kerala shtatidan poytaxt Yangi Dehliga qarab mangan bo'lib, Maharashtra shtatiga kelganda voqea yuz berib, oz deganda 6 vagon relsdan chiqib ketgan. Vaqa yuz bergan naq maydondan berilgan xabarlarga qaraganda, relsdan chiqib ketgan bir qism vagonlar eg'ir darajada shakli o'zgarib, gavdasi ajrab ketgan. Naq maydonga nurg'un qutqizish xodimi va kishilar yig'ilgan. Afg'oniston poytaxti mashina bomba hujumi uchradi. Afg'oniston amaldorining deyishicha, mashina bomba hujumi Afg'oniston davlat armiyasining askarlari o'ltirgan harbiy mashinaga qaratilgan. Portlashda 6 odam o'lib, 20 odam yaralangan. Rossiyaning yo'lovchilar aeroplani Qazon shahrida portlab, 50 odam hodisaga uchradi. hodisiga uchragan yo'lovchilar aeroplani Tatariston aviatsiya shirkatining bo'lib, Tatariston aviatsiya shirkati hodisiga uchragan 50 odamning tizimligini e'lon qilgan. Hörmətli radio anlıqç qarindaşlar, bizning turbat adresimiz www.chekitsiddiqlar.net. Ya'ni www.chekit.si D D I Q L A R cheket N E T Bu haftalik anlatışımız bu yerda ahırlaştı. Kelerki haftalik anlatışımızda görüşküçe Rabbimiz Allah'tan sizlerge ve bizge hatırcamlık dileyimiz. İşlerimizin önümlük davamlışı uchun salih duadı bulgaysılar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Notlar kökleydi tam ki sakını Kel dostum edilgin izzet çekmeyen Müstehkem şart bulup algan yüreğini. Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cehenni İslam'ın nuri Kel dostum edilgin izzet çekmeyen Müstehkem şart bulup algan yüreğini. Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cehanni sanın nuri Mücahit yiğitler san şirleri Onu da Kur'an'ı dinlen ısıtın Faizi kılmaktır Kur'an